49867 fatvo. Ayyomul bis, ya'ni oydin kechalar va Shabon oyi rozasiga targ'ib. Savol: Men har oyning ayyomul bis, oydin kechalarida roza tutishga odatlanganman. Allohga hamd bo'lsin. Lekin bu oyda roza tutmadim. Roza tutmoqchi bo'lganimda menga bu joiz emas va bid'at deyshti. Men oyning boshida dushanba kuni So'ng Shabonning 19 kuni chorshanba kunida roza tutdim va inshaalloh ertaga payshanba kuni ham tutaman. Shu bilan 3 kun tutgan bo'laman. Buning hukmi qanday? Shabon oyida rozani ko'paytirishning hukmi nima? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Har oyda 3 kun roza tutish mustahabdir. Afzali ayyomul biz, oydin kechalar, ya'ni 13, chi 14 chi va 15 chi kunlar bo'lishidir. Shabon oyida 3 kun roza tutishingizning zarari yo'q. Garchi ba'zi kunlari oyning 2-chi yarmiga to'g'ri kelib qolsa ham, Shabon oyida rozani ko'paytirishning ham zarari yo'q, balki bu sunnatdandir. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob 4 ta asosiy mavzuni qamrab olgan. Birinchi mavzu Alloh taolo borasida ilmsiz gapirishning haromligi. Ikkinchi mavzu ayyomul biz oydin kechalar ro'zasining fazilati. 3-mavzu Shabonning 2 yarmida nafil ro'za tutish. 4-mavzu Shabon oyida ro'zani ko'paytirish.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 A'rof surasi 33-oyat. Savolda aytilgan, ba'zi kishilarning Sha'bon oyida 3 kun savolda zikr qilingan shaklda roza tutish bid'at ekanligini da'vo qilishlari ham Alloh taolo haqida ilmsiz gapirishning bir ko'rinishidir. Ikkinchi masala Ayyomul biz, ya'ni oydin kechalar ro'zasining fazilati. Har oyda 3 kun roza tutish mustahabdir. Afzali ayyomul biz, ya'ni 13-chi, 14-chi va 15-kunlar chi bo'lishidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Avsoni Khalili bi talatin la adauhunna hatta amut. Khalilim menga 3 narsani vasiyat qildilar. Ularni o'lgunimcha tark etmayman. Sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr. har oy 3 kun roza tutish va solati duha va navmin ala vitr. Choshgoh namozi va uxlashdan oldin vitr o'qib olish. Sahih Buxoriy 1178, Sahih Muslim 721-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma bunday so'zlab berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va inna bihasbika an tasuma kulla shahrin thalathata ayyamin fa inna laka bi kulli hasanatin ashru amsalha. Fa inna zalika siyamud dahri kulli. Senga har oyda 3 kun roza tutish kifoya. Zero sen uchun har bir yaxshilik evaziga uning 10 barobari bordir. Mana shuning o'zi yil 12 oy to'la roza tutishdir dedilar. Sahih Buxoriy 1975, Sahih Muslim 1159-hadis. Abu Zardan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga shunday dedilar: إذا صمت ثلاثا من الشهر فصم ثلاثا يعني ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة Agar oydan 3 kun roza tutsang, 13, 14 va 15 kunlarida roza tut. Sunan Termiziy 761-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 7817. Shayx Muhammad ibn Solih al-Usaymin rahimahullohdan so'raldi. Hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga har oyda 3 kun roza tutishni vasiyat qilganlari kelgan. Bu roza qaysi kunlarda tutilishi kerak? Ular albatta ketma-ket bo'lishi kerakmi? U kishi quyidagicha javob berdilar. Bu 3 kunni ketma-ket yoki alohida-alohida tutish joiz. Oyning boshida, o'rtasida yoki oxirida bo'lishi ham joiz. Bu masalada ish keng. Allohga hamd bo'lsin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni tayin qilmaganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oyishadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har oyda 3 kun ro'za tutarmidilar deb so'radim. U ha dedi. Men unga oyning qaysi kunlarida ro'za tutardilar dedim. Lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri yasum. Ro'zani oyning qaysi kuni ekanligiga qaramay tutaverardilar dedi. Sahih Muslim 1160-hadis. lekin 13, 14 va 15 kunlar afzalroqdir, chunki ular ayyomul biz, ya'ni oydan kechalardir. Keyingi masala Shabonning 2 yarmida nafil roza tutishga taalluqli. Ehtimol sizni bu oyda, ya'ni Shabonda bu kunlarda roza tutishdan man qilmoqchi bo'lgan kishi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Shabon yarmlaganda roza tutishdan qaytarganlarini bilgani uchun shunday degandir. Sahifamizdagi Sha'bonning 15 kechasidan keyin qazo roza tutish joizmi nomli savolning javobida aytib o'tilganidek, bu qaytariq faqat Sha'bonning 2-yarmida rozani boshlagan va roza tutish odati bo'lmagan kishiga taalluqlidir. Ammo 1-yarmida rozani boshlab, 2-yarmida ham davom ettirgan yoki roza tutish odati bo'lgan kishiga Sha'bonning 2-yarmida roza tutishning zarari yo'q. Masalan, har oyda 3 kun yoki dushanba va payshanba kunlari ro'za tutishga odatlangan kishi kabi. Shunga ko'ra, Shabon oyida 3 kun ro'za tutishingizning zarari yo'q, garchi ba'zi kunlari oyning ikkinchi yarmiga to'g'ri kelib qolsa ham. Va so'nggi masala Shabon oyida ro'zani ko'paytirish. Shabon oyida ro'zani ko'paytirishning zarari yo'q, balki bu sunnatdandir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu oyda ko'p ro'za tutardilar. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza tutardilar. Biz hatto endi og'iz ochiq bo'lmasalar kerak derdik. U zot og'iz ochiq ham yurardilar. Biz hatto endi roza tutmasalar kerak derdik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondan boshqa biror oyda to'liq roza tutganlarini ko'rmaganman. U zotning Shabon oyidagidek ko'p roza tutganlarini ham ko'rmaganman. Sahih Buxoriy 1969-Sahih Muslim 1156 hadis. Abu Salamadan rivoyat qilinadi. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam biron oyda Shabondagidan ko'ra ko'p roza tutmasdilar. Zotan u zot Shabonning hammasida roza tutardilar. U zot xudu minal amali ma tutiqun fa inna Alloh la yamallu hatta tamallu. Amallardan toqatingiz yetadiganini oling, chunki siz malollanmasangiz Alloh ham malollanmaydi derdilar. Sahih Buxoriy 1970, chi Sahih Muslim 1156 chi hadis. Vallohu a'lam.